Općom gimnaziju Musa Čatić u Tešku završava kao učenje generacije. Nakon toga opisuje učenje na DNF-u Sarajevu, gdje je 2008. godine diplomirao sa prosječnom ocenom 9.7. Na istom ocenju upisuje postdiplomski studij, u tom periodu radi kao profesor fizike u prvoj gimnaziji u Sarajevu. Magistirao je 2011. godine od kada, e, od kada nastavlja svoj profesionalni angažman kao asistent na ovom ja večeras posebno se želim e, kolegama sa fizike, ovo je možda prvi put da su ovdje, da mi želim se prijatno pasičan. Hvala. Salam alaikum. Predstavljeno je Kijema Fetić Beljavi, asistent na ocijeku za fiziku na Prirodnočkom fakultetu. Ja sam imao zadatak da vam primim neko predavanje iz nauke. Možda niste navikli ovaj, e, da slušate u o nauci direktno od fizičara, ne od nekog islamskog alima ili tako nešto učenjaka, tako da možda će biti nekom interesantno, nekima neće, vidjet ćemo uglavnom da pa da ima nekog haja. E, tema je glasna naučna priča koje je promijenila ljudsku civilizaciju, naime ima ih puno. Ja sam pišao po struci, ja sam se ograničio samo na ona naučna priča iz fizike. Međutim, ako uzmete bilo koju knjigu Eh, o, koja govori generalno nauci i naučnim otkrićima, vidjet ćete da najveći broj otkrića jesu iz fizike. Jer eh, nekako fizika, koliko znate fišara? Najviše znate fišara od recimo Newtona, ovaj, Maxwella, ne znam, Plancka, Einsteina ovaj, i tako dalje, a matematičara možda znate manje, biologa još manje, hemičara možda još manje i tako dalje. Nekako fizika najviše je tu ovaj, aktivno po tom pitanju. Pa sam se ja obraćao nekakav period od 1800. do 2000. neki period od praktično od e, dva stoljeća. Zašto? Zato što se u ovom periodu fizika kao nauka jednostavno distancirala od svih drugih nauka jer su otkrića bila fenomenalna, dakle koja su utisala od kako čovjek razmišlja do toga kako čovjek živi, kako ide u školu, kako uči, kako e, komunicira s drugim ljudima i tako dalje. E, pa mi smo počeli dakle, od 1800. baš godine, jako značajna godina, vezana za nešto što mi u fizici zovemo elektromagnetizam. Naime, ono što do, 1800. godine se znalo o elektricitetu, o električnom naboju, bilo je više vezano a, ovaj, za statičke elektricite koje mi znamo kao unijete lenije nešto i neku plastiku, pa potrebate u kosu, pa a, u suštini elektrišete, jel, dođe do nekakvog uzajamnog privlačenja. manje više sve što se znalo o elektricitetu do 19. stoljeća je bilo upravo to. Nije se znalo puno. Elektricitet se dobijaju tako što uzmete dakle, rijep od neke životinje, o nekakvu traku, vrtite tu traku i onda kako trenje rijepa od traku nastaje elektricitet, odnosno nastaje ono pucketanje koje mi ovaj, možemo vidjeti recimo ako je, ako, ako uh, uh, koža suha pa ako potrljamo o ovaj, e, deku, ono nastaje nekako pucketanje ili nešto slično tome. 1800. godine jedan italijanski e, talijanski fišar je izumio ono što mi danas zovemo batir. Zamislite, prije 200 godina i više od 200 godina, ja, baterija, ovu koju danas koristimo dakle, u elektronskim uređajima, bila je poznata. Dakle, bukvalno, dakle, isti princip, ne u ovom obliku koji mi danas koristimo, ne u minijaturnom obliku, malo većem obliku, ali taj princip je, dakle, rada bio poznat. E, Batjenja nije bila praktična, zato što su uvijek morali nekako nositi ovaj, tu bateriju, kako ste imali nešto i htjeli da ispitujete, a s druge strane davala je veoma mali elektricitet, dakle, protok električne struje brzo se prazno i dan danas se baterije brzo prazne kad koristimo. A na ovoj slici vidimo jedan uređaj koji je koristio kao generator elektriciteta, dakle imamo nekakvu ovaj, e, spiralu koja trenjem stvara elektricitet i taj se elektricitet odvodi u ove boce. Dakle, ovo su takozvane lajdenske boce. To su prvi kondenzatori. Možemo ovako to zamisliti. Dakle, to je boca koja služi da skladišti nabor, ništa drugo. Dakle, kao što boca, plaša plastična, staklina, služi da čuva vodu i tečnost neku, tako isto ove lajdinske boce su zapravo služe služile za čuvanje naboja. i onda sad uzmete tu bocu, premestite na mjesto gdje želite da ispitujete kako se, a kako elektricitet utiče na okolinu, jednostavno uzmete, premestite, ispitujete, tako dalje. Već, u, dakle, problem, magnetizam ti na neki način ovaj, je bio otvoren od, elektriciteta. Dakle, o magnetima se ono, baš ništa nije znalo. Osim toga da pojedine rude imaju magneta svoj, da mogu privlačiti ženicu. Sve drugo, dakle, kako to nastaje, kako se to dešava, nije se znalo. E onda se desio jedan preokredit u tom istraživanju. Naime, 1820. E, godine, jedan, on je bio zapravo učitelj u školi, Hans Christian Ørsted otkriva jednu čudnu stvar. Naime, uzeo je evo tu lajinsku bocu, spojio je sa nekakvim žicom, dakle, i pustio elektricitet da protekne kroz tu žicu. Ta žica, e, zapravo to je, tako je nastala električna struja, dakle, nastaje električna struja. Igrom slučaja e, desa se e, kompasna igla tu u blizini i primijetio je jednu čudnu stvar. Naime, igla se pomjerila. Za, zašto to je bilo čudno? Jer do njegovog, do 1820. godine, magnet iglu je moglo pomjeriti samo magnet. Ništa drugo. Dakle, ruda onako govorimo. Dakle, onaj stalni magnet. Za Orsena je to značilo samo jedno. Električna struja koja protiče kroz metalnu žicu stvara magnetno polje. Jer magnetno polje, a jer jedino magnetno polje može pomjeriti magnetnu to je znači da odjednom sada jedna pojava, elektricitet, električna struja, je povezana sa magnetizmom. Ali još uvijek ta veza nije bila jasna. Dakle, ostaje 1820 godine, Ovo otkriće koje mi danas uzmamo kao trivijalno, kao U njegovo doba da je postao ovom nagradu, on bi dobio pet Nobelovi nagrada. Toliko je značajno. E, otprilike nekih desetak godina poslije, jedan drugi fizičar, zapravo nije bio po struci fizičar, za, razliku od on je bio stolar, zvao se Michael Faraday. Taj čovjek, da je, bio živ u doba Nobelove nagrade, citiram jednog profesora, dobio bi osam Nobelove nagrade za svoje otkriće, a bio je stolar, dakle stolar. I veoma čudno da u ovom periodu mnogi naučnici nisu bili naučnici u pravom smislu, nisu imali zvančno školovanje, nek su bili pekari, stolari, ne znam, bilo koji drugi imao, ali se, se bavili, vjerojatno su imali sredstva da se bavi naukom, jer uvijek treba imati sredstva. Šta je on otkrio? On je otkrio jedan suprotan efekat. Dakle, uvijek postavljamo se pitanje da li postoji vezan efekat u odnosu na Orstedova efekat. To jest, da li magnetno polje može uzrokovati električnu struju? Opet, šta je uradio? Uzeo je zavodnicu, dakle, Propun uzio jedan stalni magnet, spustio zadnicu i gore dole. Šta se desilo? Desilo se da na uređaj koji mjeri električnu struju ampermetar, zovemo ga kazalka kazalka se pomjerila. Odjednom sada magnetno polje uzrokuje električnu struju. I to se nama često dešava u fizici, da imate pojave koji su inverzije jedna drugoj. Dakle, e, e, e, Eh, električna struja stvara magnetno polje, magnetno polje stvara električnu struju. Ali dobro, to možda ovako kad kažem fišalna, vjerojatno je to samo interesantno. Šta je to nama donijelo zapravo? Faraday je konstruisao prvo dinamo mašinu. A znate šta je dinamo mašina? To vam je pradjet, da tako kažem, današnjih generatora koji je turbina, koji radi u termoelektranama i ovaj, eh, hidroelektranama. Dakle, bukvalno neka preteča svega toga. Godinama će, decenija u stvari, poslije Nikola Tesla će usavršiti tu Ali princip rada je ostao isti. Zahvaljujući, dakle, ovom efektu koji zovemo elektromagnetna indukcija, mi danas imamo generatore električne struje. Pomoću njih stvaramo električnu struju koja dolazi nama direktno kući, dakle, u naše stanove domove. Dakle, to je dakle, rezultat bio svega ovog, ovog istraživanja. Dakle, pogledajte, 1831. godine, da. I sad ste dobili jednu mogućnost da stvarate lekšnu struku god vi želite. Nema više, dakle, on, onog da vrtite onaj, on, onu mašinu i dobijate one nekakve beznačajne količine elektriciteta. Sad dobijate koliko god vi hoćete. Samo zavisi toga koliko brzo, odnosno kakav je ta dinamo mašina. Ne znam, ako koriste ciklo, da znate šta je dinamo mašina, dakle, ono kad stavite na točak, on pa okreće pa onaj e, sijalica gori, jel? To je, e, upravo taj princip je Faraday otkrio, dakle, 1831. godine. I onda dolazi jedan period kada je postaje sasvim jasno šta je da je elektricitet i magnetizam zapravo jedna te ista pojava, odnosno mi to kažemo ovako, medalja sa dvije strane, dakle, elektricitet i magnetizam, jedna te ista medalja, ali dvije, a, I onda naravno u ovom periodu dešava se drugi značajan trenutak, otkriće. Naime, jedan školski fizičar, bio je matematičar, zove se James Maxwell. On je ujedinio te dvije teorije E sad to možda nije, nije opet kažem, nije interesantno, međutim posljedica te teorije je bila jako značajna. Zato što Maxwell u svojoj, u svojoj teoriji nešto predvidio što mi danas bez toga ne, ne možemo, a to su elektromagnetni talasi. Dakle, to su ono što mi koristimo, a, dakle, ovako, elektromagneti talas i svjetlost. Ali to je samo dio elektromagneti talasa, dio jedan elektromagneti talas koji mi vidimo. Drugi dio, recimo radio talas, koristimo u Mikro Mikrotalas je obično mikro mikrovalna pečnica ili tako nešto za grijanje hrane i tako dalje. Dakle, pazite, Maxwell, koliko to ima? Ima, dakle, 150-160 godina otkako je on to predvidio postojanje tih elektromagnitalaca, Mi danas bez toga jednostavno ne možemo. Zamislite kad vam svako uzijeli, dakle, mobitele, dobro, satelitske kanale, radio kanale i tako dalje, ovaj, TV kanale, bez toga, bez elektromagnetnih talasa nima toga. Ali, tek je proteklo je nekih 20 godina dok nije se uspjelo dokazati da je Maxwell bio u pravu. Vi možete nešto napisati na papiru, ali ne znači da ste u pravu. I onda se desio jedan drugi značajan trenutak u ovom svemu, a tu je a, godina 1886. Go, e, dakle, njemački fizičar Heinrich Hertz, dakle Hertz, znamo šta je, dakle to je ona jedinica koja mjeri frekvenciju, a on je zapravo otkrio da možete prenijeti električni signal bežičnim putem. Dakle, i šta je pokazao? Da to što prenosite bežičnim putem ponaša se kao ono što je, kao što je Maxwell uh, e, 20 godina radu. Dakle, ja 20 godina ovaj, ranije. Dakle, hercove eksperimenti su pomogli, iako Hertz nije puno, puno nastavio u tom, u, tom smjeru istraživanje, pomogli su da se razviju rad Drugi su preuzeli dakle, tu ideju 1879. godine, nešto prije dakle, Herca, ovaj je e, Edward Hughes je razvio tzv. spark gap e, radio. Naime, to su oni iskrice, ako ste nekad vidjeli, dakle, on je prenio, razvio kako, tehnologiju kako napraviti iskrice. A, a iskrice to vam je svjetlost koje putuje on. E sad, kako je uhvat tu svjetlost? Dakle, to je nekakav signal. Treba tu uhvat. Uh, one, dakle, drugi Drugi trenutak koji bi ja istaknuo, ima ih dakle ovdje više koji su učestvali u razvijanju radija, dakle, jedan indijac, uh, čandra Chandra Boze, on je dakle prvi razvoj nešto što se zove poluprodnički detektor. Dugo godine mi ćemo govoriti o poluprodnicima, ovaj, ali razvoj je specifičan uređaj za detekciju radiovalova. Hertz nije imao takav, tako napredan uređaj, ali ovaj je uspio da napravi i mnogi pošto on nije to patentirao, znate, ako ne patentirate, onda ste jednostavno gubitku financijskom. A Marconi, koji se inače smatra kao ocem radija, je patentirao taj uređaj, mada nije njegova skoro zasluga. Ima tu zasluga i Herca i ove, dvojice koje sam navio, još nekoliko njih koji su učestvali u razvijenju radija. Zašto je to bilo značajno, recimo, ovaj period? Što mislite koji je najbrži način bio slanja poruke s jednog kraja svijeta na drugi? Nije biti s jedne kraja države na drugi. Telegraf. Telegraf, bravo. Ali telegraf je žičani prijenos. Ne, ne Bežić. Radi odjednom vam sad daje mogućnost da trenutku prenesete signal. Dakle, nema kašnjenja, nego u trenutku prenesete signal. Bežićim putem, nema žice. Imate, imate uređaj koji šalje signal, uređaj koji prima signal novi način telekomunikacije. Dakle, svega ovog ja želim da zaokružimo. Šta je to, dakle, ovi 100 godina razvijanja elektromagnetizma. Magnetizam se, elektromagnetizam se nastao razvijati poslije, ali nije nama toliko interesantno taj period. Naime, elektromagnetizam, vidite da je krenuo od jedne banalne ideje, jednom koji je otkrio možda električno polje, e, e, električna struja stvara magnetno polje, magnetno polje stvara električnu struju, da bi na kraj došli do radnih signala. Dakle, elektromagnetizam kao, kao oblast fizike je dala sve riječi. Ovo je samo dakle, mali dio onog što proizilazi. Generator električne struje, prinos električne struje. Jako značajno. Zašto električne struje? Zašto ne toplote? Toplotu vi možete prenositi. Možete i svjetlosnu energiju prenositi. S jednom signal, jedan svjetlosni na drugi kraj. Problem sa drugim oblicima energije je u tome što uvijek imate velike gubitke kad imate veliki gubitno, onda se e, ekonomisti pitaju, pa dobro, zašto ja šaljem tu energiju s jednog kraja na drugi? Dakle, pitanje novac. Električna struja ima jako fina subine. Kada prenosite s jednog kraja države i nije bitno mjesta, gubiticu su mogu se minimizirati, da to budu prihvatljivi gubici. Dakle, imate recimo hidroelektranu, Saraj se napaje recimo iz konjica, ili recimo termoelektrane, kakvi? To je baš nekoliko desetina kilometara udaljeno. A struja se s prodi provodi onim dalekovodima, bez ikakvih problema. Dakle, vidimo da zbog tih malih gubitaka električna struja dakle, može se prenositi na veće udaljenosti. A s druge strane, električnu struju možete pretvoriti u oblik energije. Sve nuklearno. Možete pretvoriti u svjetlosnu. Thomas Edison je izumio sjelicu u ovom periodu. Dakle, u svjetlostnu toplotu grijalca, nije bitno ili šporet, e, ovaj, dakle to je pretvaranje električne energije u, toplotnu energiju. Zatim imate ovaj, recimo mehančku elektromotor, dakle uređaj koji pretvara sa električnu energiju u mehančku energiju, slično kao ovi dinamo mašine, samo univerzni efekat. Ovaj, I to su tri ne, energije koje koji čovjek najčešće koristi. Dakle nema tu nikakvih problema, dakle, u kući možete, dakle, sve te uređaje priključiti na električnu struju. I zato se električna struja najviše koristi. Samo pitam kako dobiti električnu struju. Jer nikad nećete prenositi toplotnu energiju iz kartija u Savaja. Nećete svjetlost energiju prenositi. Jer se vam se ne isplati. Ali sve to možete na kraj dobiti. Dakle, generatori struje su ukrkovali dakle, <clears throat> razvoj industrije i to one teške industrije, dakle. A, naime, ja ne znam da e, e, nisam ovdje stavio u ovaj, e, prezentaciju, ali evo recimo šta je bio, problem, šta je bio povod da Nikola Tesla baci se na razvijanje recimo efikasnog generatora struje. Naime, Čalčana željezara a, u Pittsburghu, u Americi, imala jedan problem. Imala je dosta, dosta, kako bi rekao, posla. Trebala je masovno proizvoditi dakle čalka. Ali problem je bio što trenutna elektrana koja je bila na Nigara, eh, kako se zove to? Nigara, eh, možete? Nijagara, jes, Nijagara. Vodoplad, tamo je bila prva dakle, električna elektrana, hidroelektrana, nije davala dovoljnu dakle, energiju za tu željezavu. Pittsburgh vam je gore na sjeveru, blizu to, je. I onda, oni su dali, dakle, projekat neka neko napravi bolji prenos energije. Jer hidroelektrana napravi količinu on sada od 100 džula, džul jedinca za energiju, do, do, do čalčane dođe stvari 20. Dakle, 80% imate gubitak. I onda je Tesla sebi dao zadatak da napravi bolji način prijenos električnog. Ide ono trofazni, dakle, generatori nastave kao rezultat toga. Ja mislim da je ova prva dakle, kompanija koja je uspjela da ima profit od to doba sad. Mislim da sam nigdje prošlo taj podatak, ali nemojte me uzmati ovaj, kao točno, jel? ali je interesantno. Prijenos električnog signala bežičnim putem, kao rezultat toga nabio sam dakle FTV signal i telekomunikacije, bez toga nema telekomunikacije Ostala značajna otkrića možemo ovako svesti. 1895. E, Rengen otkriva slučajno, većina značajnih otkrića bila su slučajna. Interesantno dakle. Rengen je proučavao nešto što mi zovemo vakumska cijeva evo ovdje Dakle, bila je interesantna zato što e, imate nekakve pojave e, tipa katodnih zraka, to nama nije toliko sad interesantno, bila je nekakav hit u nauci, I on je sasvim slučajno, dakle, imao nekakve fotografske ploče a to su vam one ploče koje ni danas niste vjerojatno vidjeli, imali su nekakav emulziju hemijsku i kada svjetlo padne na tu emulziju, onda ostane trag na toj emulziji. Dakle, ono kao što je bilo nekad razvijanje filmova, ne kao danas digitalno, i nema toga. A šta je on otkrio? on otkrio je da odjedno kad upali ovu cijev, ploče koje su bile tu na neki način zacrne, dakle, iskoriste se, a bila su zaštićena. To znači da je ova cijev proizvodila nekako nepoznato zračenje koje nije do tad bilo poznato, jer on je zaštitio te ploče. E, e, on je zapravo htio da tuži kompaniju koja je proizvela te, ploče, ovaj, jer je mislio da je neka greška. ja kupim kod skupe, pa su sve onavci skupo, zato što je unikatno. Ovaj, I žali se kompaniji, šta mi šalite pogrešne? Nešto nije u redu, stalno mi zacrni. ne mogu iskoristiti više. Sasvim slučajno, dakle, on je nazvao dakle to x zrače, kad je stalo ponavio, ponavio, ponavio, vidi nešto po nešto, se, nije baš da je pokvarena ova ploča. I zato zove on x, matematici x je nepoznat, ili rengensko zračenje. zašto je rengensko zračenje danas ovaj, e, značajno medicina E, danas dijagnostika, dakle utvrđivanje bolesti je manje više nemoguće bez rengenih rata. Zašto? Jer ne morate više sjeći ljudsko tijelo da vidite šta je unutra. Odijete pa ispitate, ako vas boli pluća, slikate pluća, pa vidite šta je u stvari, da li ima tu problema. Zamislite kad se neka ima upalu pluća, ne znate da imate upalu pluća, doktor, kada moram ja vidjeti ovdje šta mi ima, pa malo da vidi unutra, to je opasno opasno ne samo zbog zato što ostavlja trag, nego je opasno zato što je isto odmah izložen infekcijama. A sada jedno, ovaj, to više nije potrebno. A ovo je slika na prvog, ovo je slika e, ruke žene. Dakle, on je slikao nju da, pokaže zapravo da sad može da vidi kost. dakle, to je jedna od primjena regenskog zračenja, druga primjena u za ispitivanje strukture materije. Dakle, to možda nije vama interesantno toliko ova, više vezano za fiziku i jednju. Druga značajna otkriće koju ću navesti je takozvani radioaktivnost. E sad, svi ste čuli zračenje. Šta je to? Naime, sve zrač, da se razumijemo. Sve oko nas zrač, čak i mi zrač. Dakle, ljudsko tijelo zrač, zidova ovaj zrač. Samo pitanje kakim zračenjem zrače? imate dvije vrste zračenja, takozvano ionizirajuće zračenje i neionizirajuće zračenje. Ionizirajuće zračenje je ono zračenje koje kada prolazi kroz materiju, na neki način mijenja tu materiju. Dakle, ostavlja trag u toj materiji. Neionizirajuće, to je ionizacija, ali neću sad da, da u tom smjeru, neionizirajuće zračenje kada prolazi kroz materiju manje više nima nikakvog efekta. Prođe kroz materiju, jednostavno. Takvo zračenje su signali, svjetlost. Jednim dijelom i UV zračenja, ali nije baš magnetno polje. Ako je umjereno jačine. Dakle, mi živimo u svijetu gdje je zračenje sasvim normalna pojava. Ali imate, dakle, treba znati koje je zračenje opasno, koje nije opasno. A Bekera je isto tako imao problem s pločama. Isto je tako ostavio ploče u laticu. Imao je pored neka takozvani uranove soli, dakle onaj famozni uran u kojem svijet pruji non stop danas. Očito, da li će neko razviti nuklearno oružje ili nešto, Dakle, to uranove sol nekad se mogu kupovati bez ikakvih <laughs> ograničenja. A imao je, dakle, uranove soli u jednoj na stolu i u latici imao je zaštićene fotografske ploče. I on isto tako, dakle, imao problem taj koji rengen. Stalno mu nešto ozrači te ploče, jednostavno ovaj, pokvari. I onda je on shvatio zapravo da mora imati nešto na stolu što emituje neko čudno zračenje. Ali problem je tome što on ima sad onu cijeku imao rengen. Pazite, vidite da je to ista manje više godina. Dakle, to je isti period. Nema on te cijevi. Šta je bilo? I ako nešto zrači, zračenje za zračenje. Uglavnom, on je ustanovio da pravo, zapravo uranove soli se raspadaju. Dakle, ovdje imate e, schemu kako izgleda jedan radioaktivni raspad. Imate recimo ovo e, jezgro, nekako dakle atom, uranova sol možemo zamisliti, i onda se raspada sama od sebe. Jer zapravo što se dešava tu? Dešava se da Uranova Sol u trenutku nastanka neka danu kada se formirao svemir je dobila više energije nego što je pripada. I onda e, takvi atomi, takvi jezgri koji imaju veću količinu energije nego što im treba, moraju se raspadati sami od sebe. I to je ono što mi zovemo radioaktivnost. To se dešava dakle non stop. Dakle, zemlja je puna radioaktivnih čestica, radioaktivnih jezgri. E, Raspada se i emituje se zračenje nekako. Dakle, to zračenje uglavnom u obliku čestica, alfa, beta, gama, a gama nije čestica u pravom smislu, ali obično se ovaj spominje. O, ovdje sam pogriješio godinu. Stavio sam 1910, 1890. Ne, u stvari, 1903. ovdje mi je devijetka miška. 1903. godine a, predlaže Dakle, pazite, to je neki, o, ajde recimo deset godina neki praktično, deset godina nakon priča radioaktivnosti već neki predlažu da radioakti, radioaktivne elemente, dakle takozvane radionuklide, počinju koristiti u medicini. I prvi, recimo, prvi eksperimenti u medicini su vezani za liječenje tumora, dakle, postavite nekakvu pločicu koja je namazana uranovom soli ili radijum, dakle, i onda postavite na ranu gdje imate tumor i onda to dakle, bombardovanje pistalim narušava ćelije raka, uništava ćelije raka. naravno, to je bio začetak uh, nešto što mi danas zovemo nuklearna medicina. A danas, dakle, nadam se neće niko od nas Bog da ovaj, imati priliku da vidimo to, ali ljudi koji stvarno boli od ovog ili idu na kemoterapiju ili idu na zraču, ili kombinacija toga. Dakle, jer je to jedna od onih uspješnih metoda e, liječenja od tumora. Druga oblast koja nam je interesantna vezana je za atomiju molekule. Naime, u ovom periodu također e, atomska teorija, atomska hipoteza postaje aktivna. Dakle, jednom hemčar i zajedno shvataju da materija nije tek tako materija, nego se sastoji od nečega koji mi ja, danas zovemo atomi molekule. Ali tu put bio kako zapravo atomi molekule funkcionišu. Zašto je to važno? Pa danas možete manipulirati i molekula. To znači da vi kažete, aha, ovdje hoće da bude ovaj atom, ovdje hoće da bude ovaj atom. To je nanotehnologija. Kada čovjek svojom rukom utječe gdje će koji atom biti recimo nekakvom lancu, i onda tvorite rašte materijale, materijale koji imaju osobine koje vi želite. To je u principu nanotehnologija. E da vidimo šta je vezano za atomsku hipotezu, vezano za proučavanje spektra. Naime, recimo uzmite bilo koje tijelo, dakle, recimo gasom, neonke, imalo ovdje neonke, su neonke, ne bi... Nisu. Nisu, ovdje su ovi žarulje, ali prave neuka, dakle, mi kažemo neuka zato što ne ne neona sastoji, ne mora biti neon, može biti neki drugi gas. A, neon, ksenon, kripton, azot, e, kisi, heli, emituju karakteristične uh, boje. Boje koje su karakteristične samo za taj gaz. Ako nešto je karakteristično za taj gas, zbog čega imamo uopšte ovaj, takav spektar boja. Evo ovdje da imamo nekoliko takozvanih um, spektralnih ovaj, cijevi koji su ispunjeni određenim gasom i svaka, svaki gas dakle, su, uh, emituje neku karakterističnu boju, odnosno ili više njih pa se one nekako miješaju i pa mi dobijamo neku interesantne boje. Za reklame obično se koristi. A ono što je bilo interesantno jeste da gasovi ne emituju cijeli spektar dugini boja, nego emituju tačno određene boje, linije koje zovemo spektralne linije. Problem je zašto? Zašto ne imam drugih boja? Šta je to? I treba još jednu istaknuti stvar, ehm, otisak prsta za gas, odnosno za atom. Naime, heli je otkriven na suncu prije nego što je otkriven na zemlji. Znate kako? Tako što se posmatralo sunce i gledalo se šta se dobije, koje linije. I on ovdje negdje odjedno se pojavila neka linija koja nije bila poznata ni za jedan element, ni za jedan gas. I onda, onda su rekli, pa to je nekakav gas koji je karakteristan za sunce, helium, Helium. A, tako da, e, način ispitivanja dakle, <clears throat> materije jeste pomoću spektra. I ako gledate, možda ne znam, one kriminalističke serije, pa kada obrađuju recimo nekakav trag i šta ja znam, ubacu u mašinu i on kažu, a, sastoji se tokog, ne znam, kobalta, nikla, željeza, nekog materijala i tako dalje. Kako to on radi? Nije pipnuo, dakle, onaj materijal, samo nešto pripremio, stavim uređaj i uređaj mu rekao. Zato što posmatraju šta taj materijal emituje. I onda posmatraju, dakle, koje linije emituju. Pošto svaki element ima svoju karakterističnu liniju, oni iz, iz mnoštva podataka koji imaju, dobiju kažu, aha, ako imam, sad ovdje ovo možda subjektivno, recimo ljubčasta neka linija, aha, ta ljubčasta linija govara kobaltu ljubom, sada ne znam napad. Ili nipo, tako dalje, xenonu, argonu, tako dalje. I onda na taj način možemo utvrditi hemijski sastav neke substancije. Drugi problem je vezan za čvrsta tijela. Čvrsta tijela, dakle, to komad metala. Drvo je čvrsto tijelo. Ali, ovaj, kako sada čvrsto tijelo emituje zračenje? Čvrsto tijelo emituje zračenje kontinuirano. Sve, sve spektralne boje, sve dugine boje. Nije sad linije, dakle, za gasova čvrsta tijela emituju, dakle, sve moguće boje. Zašto? Koja je razlika između gasa i čvrstih tijela? Dakle, uzmite, dakle, ovaj, željezo, metal. Ovaj problem je, dakle, bio aktivan zato što se znalo već tada da to mora da bude posljedica atomske grače. Dakle, atomi nešto imaju neku ulogu ovdje. Jer ako ćemo proučavati o tome, moramo riješiti ovaj problem. I taj problem je riješen, naime, 1900. godine kada čuvanim njemački fizičar Max Planck, izlazi sa svojom idejom, rješava dakle, zašto čusta tijela imituju takav spektar. A, on se obično kaže da je otac kvantne teorije, a mi ćemo poslije govoriti o kvantnoj teoriji. Zatim 1909. godine Ernest Rutherford otkriva jezgro atoma, dakle, kaže od čega se sastoji sad atom. Sad imate uvid, dakle, od čega se sastoji atom. Danski tiša Niels Bohr 1913. godine daje objašnjenje kako nastaje spektar gasova, nastaje takozvanim kvantnim prijelazima, ovo je jedno od fenomenalnih otkrića, dakle. naime, elektroni u atomu, kada prelazi iz takozvanih viših nivoa, ajde recimo sa viših stepenica, na niže stepenice emituju one spektralne linije koje smo malo prije spominjali. 1932. godine Četvik otkriva dakle, neutron, drugu komponentu koja je jako značajna i mi ćemo svakako se vratiti na ovaj, problem. Ono što je sljedeći korak, dakle, nova generacija fizičara, to je interesantno da ovaj period se zove, obično zove zlatna doba fizike, zato što se desila revolucionarna otkrića koji dan danas, ne samo otkrića, dakle, nego ideje, način razmišljanja, a tako da je 1920. godine, dakle, odjednom se pojavila nova ideja o strukturi materije, koja je bila sasvim strana. I a, mi je danas zovemo kvantnom mehanikom. Kvantna mehanika je tolika strana da i dan danas mnogi fizičari ne u potpunosti ne razumiju, dakle, zašto je ona takva kakva jest, Ali nije problem i kad, kad ne znamo zašto je nešto tako kako je bitno je da mi možemo iskoristiti informaciju. Bitno je da mi možemo koristiti teoriju tu tehnologiju. To je nama važnije. A zašto je nešto tako, baš i ne znamo. Naime, odjedno se pojavilo da elektroni, protoni, e, nisu više čestice koje mi zamišljamo kao nekakvi klikerići koji lutaju prostorom lijevo desno, nego sada su to nekakvi valovi. Ali ti valovi nisu bilo kakvi valovi, nego valovi vjerovatnoće. Pa ne možete nikad znati gdje se koji elektron nalazi tačno, dakle. Sve dok ne izmjerite. Einstein je jednom to rekao Bohr. Bohr je bio veliki pobornik, on je bio jedan od začetnika kvantne mehanike i kaže, pošto Einstein volio da razmišlja klasično, Bohr je volio da razmišlja napredno. Interesantno, zar ne? Kaže ovako njemu, kaže Einstein Bohr, ja volim da mislim da mjesec uvijek tamo gdje treba da bude, iako ga ja ne gledam. Jer razumijete, mi smatramo da mjesec tamo treba da bude. Iako mi ne posmatramo njega. U kvantnoj mehanici je sasvim drugačije. Mi ne znamo ništa dok ne posmatramo. Bukvalno tako, mi možemo samo govoriti o vjerovatnoći da mjesec bude tu i tu. Ali to je drugi svijet, to je kvantni svijet. Mi živimo u klasičnom svijetu gdje to zaista vrijedi što je našta rekao, ali ne vrijedi ono ovo tu. ajmo dalje. Osnivač, dakle, Bohr, Einstein, Schrödinger, Heisenberg, Pauli i ostali imali su problema, Bohr, Max Bohr, ali imali su problema kako objasniti ovaj problem. I onda je Schrödinger jednostavno rekao, aha, dakle, napravio jedan poznati misalni eksperiment sa mačkom i rekao, aha, zatvorimo mačku kutiju, sad ću malo skratiti u priču, nek mi oproste moji studenti, i rekao, zatvorimo mačku kutiju Sad pitamo se nakon nekog vremena da li mačka živa ili mrtva. Šta mislite, je li živa ili mrtva u Živa. Dok ne provjerimo, ne znam. <laughs> Bravo. Zapravo, Fischer će vam reći ispravan odgovor, ona je mrtva živa. Ona je u stanju u kojoj nije ni mrtva ni živa. Čudno, zar ne? Ali, čim otvorimo kutiju, ona ili će biti živa ili mrtva. E to ono znači ništa ne znamo dok ne izmjeru. 50% je da je mrtva, 50% da je živa. Ne znamo dok ne izmjerimo koja je 50% dakle, ovaj, prevagnula. Dakle, odjednom sad mjerenje utiče na rezultat. Interesantno mi se. To i dan danas niko ne razumije. A mi, mi pojenta ni da, da se razumije pojenta da mi možemo predvidjeti kolika je vjerovatnoća da se nešto desi. Da li ćemo biti bit sigurni, da li, biti e, e, da ona živa, nije će nikad biti sigurni. Jer uvijek postoji ona druga polovica. Razumijete? E, dobro. E da vidimo sad, pošto vrijeme, posljedica razvoja kvantne Pa ste uvijek bio period 1920-1930 godina. Jako buran period. A kvantna mehanika danas, dakle, generalno, je mišljenje da je najbolje formulisana teorija u nauci, ne u fizici, nego u nauci. Dakle, iako do, da, do dan danas mnogi ne razumiju je potpunosti, niko je vjerojatno neće ne razumijeti, jer je takva priroda njena, ali, ali mi je najviše koristimo. Najviše kvantum mehaniku koristimo u svakodnevnoj životu. Ajde ovako, dakle, e, poluprovodnici. Imamo tri vrste materijala koji su interesantni. Provodnici električne struje, to su metali, bakar, zlato, srebro i tako Imamo poluprovodnike, imamo e, e, izolatore, plastika, drvo recimo, je tipičan izolator električne struje, i imamo između njih nekakvi materijali koji nisu ni provodnici, ni izolatori, nego poluprovodnici. Zašto je to važno? Zato što se danas cijela ljudska tehnologija zasljena na poluprovodničkoj tehnologiji, na poluprovodnici. Poluprovodnika ne može ništa drugo objasniti u kvantna mehanika. I zahvaljujući kvantnoj mehanici mi danas imamo, dakle, mogli se konstruisati prvi mikročipovi. Ajde, pretekša mikročipa je takozvani tranzistor. Poslije ću govoriti o tranzistoru. I onda razvoj poluprovodničke tehnologije nastoje mikročip. Danas ti nema ni jednog elektronskog uređa koji nema integralno kolo, mikročip. A to nije moglo biti obješeno. Vi možete konstruisati nešto, ali ako ne znate kako nešto radi, džabi vam. Jer vi morate objasniti kako nešto radi. 48. godine, dakle, pazite, vidite da je ovo period poslije drugog svjetskog rata, rat je dobrim dijelom drugi svjetski rat je utjecao na razvoj obje ovog dijela fizike, zato što odjednom vojska je pukala novac u ta istraživanja, jer se poka i mnogi su govorili to je budućnost. Japan posle drugog svjetskog rata, rata koji je bio razrušen, oni su rekli mi bacamo sam novac u poluprovodnike. I zato su, evo i dan danas, dakle, sva oprema, mislim, onako uzmijete, dakle, dobro sad, hajde, imaju sad drugi zemalja, Koreja tu Malezija i tako dalje, učestvuju u tome Kina, u Kini se proizvodi, ali pamet je u Koreji, Japan ili nekoj drugoj zemlji, u Americi. Zato što oni imaju pamet, a ovi samo imaju radnu nama. Morate to znati, da je to jako važno. Dakle, 1948. godine je dakle, prvi polupolodički tranzistor, uređaj, ne morate išta za to tranzistor, uređaj koji je promijenio sve, dakle, koji je uzrokovao informatičku revoluciju. 1958. godine prvi mikročip i ovako on izgleda. Dakle, ništa posebno, nekakav mikročip, a, koji izgleda kao komad metala, nešto spoja, neke žice, ali tako, ništa kao ono danas što viđemo, smo ako otvorite mobitel, bilo što, vidjet ćete nešto, ono baš otvorite skroz, vidjet ćete sigurno nešto što izgleda kao mikročip, ali nije na, To je prvi, prvi prvi mikročip. Dakle. Danas dakle, svi uređaji koriste mikročipo integralna kola. Druga, drugi izum kvantne mehanike, laser. Laser bukvalno danas se koristi svakako. Dakle, od ne znam, industrije do ovaj, e, medicine, ali dobro, da prije kažem da je nastao dakle, negdje 60. godina izumljen je laser i dugo vremena je trebalo, zato što je bila skupa tehnologija da počne se koristiti masovno, dakle komercijalno. A evo, gdje se zapravo koristi laser, dakle primjena lasera, a, laser je predviđen, dakle opisan, teorija lasera je bila razvijena prije nego što je ovaj, sam konstruisan laser. To je urađeno po mehanike. Dakle, ljud predvidjeli postojanje nekakvog aparata, dakle nekog uređaja. I onda su onda rekli, ha, ajmo tu raditi. Dakle, Einstein recimo prvi dao ideju kako treba da nekakav kvantni laser ovaj, radi. E, u medicini, dakle, dioptrija, ako neko ima priliku možda da uklanja dioptriju pomoću lasera, rezanje, dakle, tkiva, e, liječenje kožnih informacija i tako dalje, u industriji za rezanje, za varivanje, za štampanje, za 3D prikaz, e, projekciju, zapisivanje i čitanje podataka. Dakle, optički mediji, dakle CD, DVD, Blu-ray i tako dalje, koriste laser za e, zapisivanje podataka i čitanje podataka. Naime, s one strane, ako pogledate Blu-raya, ne znam, DVD-a, ne vidite rupice na tom, dakle, jer su one toliko male, ali su pune rupica, dakle, kad ima mikroskop da pogled vidjeli ste rupice. Te rupice u stvari je zapis podataka. I te rupice se zapisuju i čitaju pomoću lasera. U nauci se dakle, koristi za proučavanje dakle, atoma, molekula i proučavanje hemijskih reakcija. I također nešto za što je dobio jedan Egipćan Nobelovu nagradu, takozvana fotohimija, a vezano je tome kako, kako utica da određena molekula, a, a, se zove, veže se na određenom ovaj, mjestu nekakvom, e, recimo, DNK lancu, ako hoćete, dakle. Da baš jednu molekulu dakle, stavite ovaj, u jedno mjesto, da promijeni ta DNK lanac, da vidite šta, šta se dešava i tako dalje. Dakle, kontrola a, e, složenih molekula, ne kako kažem. I evo na kraju, tamo da završimo, Kvanta, mehanika, dakle teorija koja je najznačajnija sigurno u nauci, objasnila je atomsku hipotezu, Dakle, kako je građen atom? Kako je građena molekula? Zašto se određeni atomi vežu? Zašto se neki atomi ne vole pa neće zajedno? imamo dva dijela, dakle, atomski spektri, toplotno zračenje, radioaktivnost, dakle, kako proučavati e, atome, dakle pomoću, kako proučavati materiju, dakle pomoću atomskih spektara. E, zatim imamo, iz toga je se rodila kvantna teorija, pa iz kvantne teorije kvantna mehanika i na kraju od kvantne mehanike zapravo na kraju je nastala e, tehnologija i laserska tehnologija. Dva značajna izuma ovaj, kvantne mehanike i dan danas, dakle imate dosta dosta izuma koji su nastali direktno kao posljedica razvoja kvantne mehanike ideje koje, koje ona nosila sa sobom, a su zasluženi što mi imamo informatičku prije, danas imamo digitalnu revoluciju. No Nuklearna fizika, nisam nešto o njoj govorio, a spomenut ću sada, dakle, je kao posljedica otkrića radioaktivnosti razvila se nova grana fizike koju je zovemo nuklearna fizika, a znamo zašto je ona značajna, zbog nuklearne energije i nuklearne medicine. Jednim dijelom, dakle, ima još ovaj, posljedica nuklearne fizike. E, to, bi bilo to. Hvala vam pažnju. Ja sam vam Ako imate pitanja, rado ću odgovoriti nešto što vas možda zanima. Slobodno možete pitati. to je bilo tu. Hvala vam na raspolaži. Eto, nastavno prva klanac, akša namaz, ako je drugi planova, hvala أحلى الكلام كلام الله